Bella ecologia attingo. La iaro du mil dudec du finigis per bella attingo relate ecologion en Brasilo. Temas pri signifo plena cresco en la quanto da balenoi cioi frequentas la maron la longe de gia bordo en la dua semestro. Oni calculis che oni atingis la registron de pli ol dudec quin mil individuoi. Citiu quanto al ala sama quanto quiu trovigis antau ducent iaroi, dudec sep mil individuoi. Pro sembrida brida chassado, ili estis nur octcent individuoi en la iaro 1966, cae specio en iris en la grupon de risco de extinguidio. Temas pri spezzo de balenoi al nomatai Jubarti, Megaptera Novae Anglie, ancau al nomata Cant Baleno au giba Baleno. Ili migras lau miloi da kilometroi il la Antarkta Oceano al la Brasila Marbordo inter ciu vintro cae printempo, por reproductigio, cae en novembro ili revenas alla sudo. Faculoi e la Brasila Instituto Baleno Jubarte regule calculas la quantoen da balenoi per flugantai apparatoi lao scienza tecnico. En la iaro 1966, oni successis lau lege mal la chassadon, quio estis decida pascio por eviti la estingon de la spezio. Alia factoro quio mortigis multa in tia in bestoin estis crashoi cun shipoi. Ancao mal permessi shipiradon dum la monatoi quiam la bestoi alvenas, evitis tia in accidentoina cae protectis la balenoina. De tiam, sencese crescis la quanto de tivi belai bestoi laulonge de la Brasilia marbordo. Jubarte balenoi povas vivi circau 60 iaroina, atingi longezon de 13 metroi cae peson de 35 tunoi. Ili trovigas ancau en aliai oceanoi. Ili cultimas salti exter la aquon cae fari belen spectacloin. Mascloi productas cantoin ciui dauras dec, dudec minutoin por aulogi femaloin. Protecti balenoin povas esti grava agado favore alla natur medio. Ili retenas grandam quanton da carbondioxido, quio favoras la purezon de la atmosfero. Tiu sense, ilia rolo similas al tio de arbaroi. Uno individuo povas reteni gis 33 tunoin da carbondioxido dum sia vivo. Ciam di mortas, di portas alla mar fundo tiun grandan quanton. Unu arbo retenas po dudek du en ciu iaro. Alia grava contribuo de tiui grandegai mamuloi estas tio che ili fecundigas decoen da miloi da kilometroi dum ilia nagiado. Iliai fecajoi estas riciai ie fero cae nitrogeno, cae ilia urino angau ie nitrogeno. Tio favoras la vivon de planktonoi kai algoi ki ui produktas oksigenon kai deprenas karbon dioksidon. La plimultigio de balenoi en la Brasilamaro maro estas bela exemplo de efica agado por la natur medio.